Ni ciui foie mensogas, ec se ni ne ciam constias pritio. Mensogado estas antiqua homa cutimo. Parto de nia ciutaga vivo, cae socia interagado. Eble viam respondis, pone, ciam oni demandis, ciel vi fartas, quan cam vine vere bon fartis. Tio estas simpla exemplo de mensogeto, por esti gentila, au eviti complica clarigoen. Do, cial homoi mensogas? El stienza vid punto, mensogado evoluis kiel grava ilo, por socia travivado. Kiel sociae estagioi, niai prauloe foie usis trompon por eviti conflictoin au aciri avantagioin. La plei lertae mensogantoi ofte havis plida successo, dum aliae disvolvis pli bonain capabloin rimarci mensogoin. Tiel estigis spezzo de evolua concurso inter trompantoi cae detectantoi ni heredis tiun capablon, plei multae al ni povas mensogi suffice convince, almenau pri simplei aferoi. En nia moderna ciutaga vivo, mensogoi aperas en multae formoi. Ni ofte diras tiel nomatain blancain mensogoin, malgrandain prescau sendangerain mensogoin, por esti gentilae, au eviti offendi iun. Exemple ni diras al amico, che lia trosala supo bon gustas, por ne vundili ein sentoin. Compreneble existas ancau pli grandai trompoi. Homoi mensogas por profito, potenzo, au por casi mis agadon. Tiai gravae mensogoi, kiel fraudo au perfido en rilato, povas grave defecti fidon inter homoi. La psicologio malanta mensogado estas fascina. Infanoe jame clernas mensogi circa quariarae, ciam ili unue comprenas che aliae homoi nescias la samain aferoin che lili. Por successe mensogi, oni devas imagi cion alia persona pensas cae credas. Tio postulas empation cae mensan lerton. Ciam ni mensogas, ni ofte trovas cialon por pravigigin al ni Ni diras al ni, ci estas nur eta mensogo, neniu vundigios, au ni credigas nin che ni mensogis por iu pli alta bono homo ia havas rimarkindan capablon convincisin, che iliae mensogoi estas pardonindai en specifai contextoi. Cetere, ne ciui homoi mensoga same facile. Exemple multai neurodiversai personoi, kiel homoi cun autismo, trovas socian mensogadon malfacila, au ec sensensa. Ili amas esti rectae cae sincerae, char la sociae ludoe de mensogado ne venas al ili nature tiai individuoi eble ne perceptas kial oni dirus blankan mensogon, au ili ne rimarcas subtilain mensogoin de aliai. Quancam tio foie causas miscomprenoin, oni ofte shatas ilian honestetson cae rectetson. Fine, mensogado havas ancao moralain cae religiain dimensioin. Prescau ciui culturoi instruas esti honestai, cae ne mensogi. Tamen en la practico, homoi balanzas inter la idealo de plena sincero, cae la besono glatigi convivadon per mensogetoi. Tiel mensogado restas complica parto de la homa conduto. Ni ciui navigas tiun terrenon ciutage, foie dirante la veron, foie gin mildigante, por samtempe resti honestai, cae tamen pace convivi cun aliai homoi, ciui havas proprain sentoin cae attendoin.